Caroline eh, Philips, eh, garapen eh, kontseiluko zuzendaritza batzordea bildu da astaren aratz untan. Bo, argi erraiten aldugu, 2018 hau, urte hau, urte garrantzitsua izanen dela garapen kontseiluaren zat. Dudak izan dira azken denboretan bere torkizuna zein izanen zen, orai badakigu Euskal Elkargoak ezagutzen duela garapen kontseilua, baina bada hori lan handi bat egiteko. Bai, errandezake ba, aurten, Ba, garapen kontseluko urtea da. Eh, egia, bon, ez dut eskuratu, uh, urte batzuk uh, uh, pasatu ditugu, negoziatzen, uh, karakan, uh, gure desmartxari buruz, baitere, uh, zergatik, uh, ba, garapen kontseluak uh, mentendu behar zela, eta urtarriraren amairuan eh, bi deliberazioak uh, eh, ukanditugu uh, eh, herri elkargoan. lehena da ba, guri garrepen kontsilua, helepen karrepen dela, eta bigarrena da ba, gure uh, budjeta beraz finkatzeko. Eta erran beharta, hau batez izan da, buska, eta bo, importantea zen, uh, uh, ez bakarrik guri historiari buruz, baina baita ere, zen bai hautetxiak eta uh, gizarte zibilen eh, batasuna, nahi baduzu, uh, ba, idazteko. Eta baitere irekitzen dugu uh, beste historioen uh, liburua elgarrikin. Uh, lehan alikotz badugu gure herrepa nahi genuela, bon, ez zen zer nahi genuena bon, bereziki, baina badugula. Eta ba, orain, ba, gizarte zibila, partaide importantea da uh, eh, herrepentzat. Uh, eh, orai beharko da antolatu, uh, zer gixetarat, badira legeak, hori guztiak ez da dira, hemendik uh, hemengo ondoko asteetan uste dut baduzuela egutegi zehaz bat prestatua. Bai, diadanik beraz behar dugu berriztu gure baita ere uh, deiak eginen dugu eh, beste eh, kidea etortarazteko gure elkartean. gero badugu ba, segidan <laughs> hemendik hiru hilabete, ba, herepen proiektuari buruz uh, pentsatzeko eta gero iritzia edo ikerketa eman behar dugu. Eta gero baditugu hiru gaia diaranik ari gira tratatzen uh, helepekin, euskara, uh, baitere soziala, eta eh, kultura. Eh, beraz, hiru uh, gai hori hasiko gira uh, datorren hastean uh, lan zen Egan ari baitu, elgarrekin eh, proiektuak ere manen dituzuela hiru esparro horietan. Hori da, baina beti uh, eginen dugu gure lana, zer egiten dugun eh, beti duela <laughs> orain uh, goita bost orte, beraz, ba, gizarte zibilarekin lan egiteko, uh, biztaneekin baitere lan egiteko, diakiteko zer, zer da gure iritzia, zer da gure uh, soa, uh, ba, adibidez, euskoar buruz, uh, zer, bon, badakigu gutxi gora bara zer eh, behar dugu neofizialtasun bat, baina bon, hori behar ba ezin dugu lortu uh, bihar, baina aribidez kulturaren alde uh, behar dugu ireki eta ez pentsa bakarrik euskal kultur buruz baina baitere duzu lurraldeen kultura strategi bat sortu ere eta uh, lan taraztea ba, kulturko kide uh, guztiei uh, elgarrikin. Eh, egiturak eta ipatzeko, zu, eh, kide berriak sekatu beharko dituzue, hori da ere notr legearen arabera, behar duzuela arauetan sartu, eh, adina, parekotasuna, holako gauza batzu beharko dira kondutan hartu. Ba, emina parekotasuna, berakizu erresa da. Eh, nahi baduzu, kide bakoetxak behar ditu bidali uh, emazte bat eta gizon bat. Eta... Gaur ala da. Uh, ba ez, gaur egun ez, baina izango da hola, eta gure estatuetan uh, ah, iratzita izango den. Eta ari gara pentsatzen ere nola um, adibidez bi struktura elgarrikin uh, etortzen diren, baduzu gizon bat eta emazte bat elgarrikin izan eta sektore bat uh, reprezentatzeko moldaketak behar bada ekarriko dira. Argi dena da, azteko, kide berrien bila joan beharko duzuela. Ah, bai, bai biztan dina, baina ba, berekizu, beti eh, lan egin dugu gure berezitasuna, beraz gure berezitasuna da, ba, euskal kultura, euskal hizkuntza, eta beraz ba, struktura, uh, strukturatu dugu garapen konseluan hori lantzeko. Ba, orain badugu erako gure helepa, gure kolektibitatea, ba, orain behar dugu gizarte zibilen arte ba, ireki, eta adibidez, bon, eh, errandut uh, gugirela, Eh, feministak eh, guztiak, hain eh, guruan, baina ez dugu bereziki, berez, feministen elkarte bat, edo LGBT, ba hori ere, edo baitere zergatik ez um, Hori da, beste, beste ide bat. Beraz, Orain oso irikiak gira eta ari gira ba, gure eh, mundu berri bat uh, eh, eraikiz. Orduan, eh, martxo buka erarte uste dut eginen dela lan hori, hor, kideetzak, auta beharko dira presentatu, eta ustailean izanen da, ez oizko biltzaren agusi bat. Hori da, beraz, diarenik, martxoaren buka iran, eginen dugu beraz, bilkur bat, estatuak, estatu eh, berriak eh, buskatzeko, eta gero, beraz, irekitzen dugu de handi bat, kideak eh, etortaraztea, eta gero, normalki hemen dik, lau hilabetez, dena egine da. Gana baitu garapen kontsilu berria sortuko dela udan. Da, bai, perxo, uh, hiru, kakotx, uh, zero. Eh, izan da ere eh, gaurko eh, batzordean, eh, gazteak gazteak urbiltzeko beharra, gazteak entzuteko beharra eta hueri itza emaiteko beharra. Bai. bai, mina hori da ide bat ez da atzokoa. nahi genuen zerbait egin, baina gero, barakizu izan da la loa notre, PCI eta dena, eta bon, zailia zen, barakizu beste zerbait egin. Baina baditugu ide batzuk, ideak eh, dira, adibidez, biztanle uh, etortaraztea ba, gazteak, baina baita ere, zergatik ez, partaide bat egitea liseoarekin, eh, eta uh, rektor de egiazko harreman bat egin ba gaztea etortarazteko interesatzeko eta hoien uh, hoiek nora ikusten duten biharko euskalegia ezagutzeko ere. Bai, hori. Bai, hori da. Baina tiarenik egin dugu abisu bat, uh, duela orain uh, uf hiru ero lau urte eta Uf, in, interesgarria zen, ez bakarrik eh, gure hemengo gazteak uh, entzutea, baina baitere kanpoko gazteak uh, entzutea eta zer den beraien soa uskolegian baina ez bakarrik uskolegian baina baitere gure biziren mota ari buruz. Hain zuzen tematika desberdin hauetaz forum handi bat eginen da ere uh, martxo bukaeran beti, martxoaren ogoita bostean. Bai, bai, uh, martxoaren beraz ez uh, ogoita, uh, ogoita bederatzen bederatzean. Ugoita uh, eta bai, lan egin dugu injepekin da Frantziako mailan uh, Minister de la Jeunesse. Uh, eta haiek lan, egin du gurekin uh, xelibetean zat, gure abisua hartzeko eta gero, ba, nahi baduzu berriztu gure soa ba, gaztearen munduari buruz. E, azterketa bat egiten ari dute hori da? Bai, bai, hori da, eta beraz aurkeztuko dugu uh, martxoaren bukairan zer nolako gauzak izanen dira zure iduriko, zer, eh, zer lotzen dute edo zer ikertzen dute? Ba, diarenik ikusiko dute ba, mm, antolaketa. Nola antolatzen den, adibidez, uh, eh, kaldean uh, eh, baitere, kostan, oso desberdina da, barakizu, adibidez, uh, hasia, alkartea ezagutu dut, eta haiek egiten dute animaliko lan bat, barnean, eta ez dute hainbeste uh, dirurik, eta fean, benevol antxu oso dira, eta bestalditik baduzu kostan euh, la mission jean eta dena, eta badugu edi bij, eta, eta bada dirua hemen kostan. Beraz, ikusi behar da, nola ikusi, adibidez, oreka aurkitu lugaldea mailan. Eh, bukatzeko, eh, Karolin, behar bada, ipatzen aldugu ere ADEM eh, ingurumen agentziarekin edo ministeritzarekin izan den beste ikerketa bat hiru urte iraunen duena, urteko proiektu bat? Bai, beraz, ADEMekin diadanik lan egin genuen, nebelzu, hautetxi mm, kontseloarekin, TEP-CV, Territuar Energi Positiva, eta uh, adibidez ondari naturala, riburuz, eta, eta beraz, bagenuen ide bat, baduzu zu, ehm, piskat eksperimentazio bat egitea eta aurkitu elkarteak lan egiten dutena eh, transition energetik eh, sektorean. Eta gero, eginen dugu beraz, eh, anuari bat, nebun diakiteko zer egiten dut, nork egiten du zer, eta gero, ikusiko dugu ba, behar baztakit, uh, eh, ari gira pentsatzen inkubator, ez, edo espazio bat, ireki ba, proiektuak, ne baduzu, eh, hasteko. Eh, ba, bada etorkizuna, eh, garapen kontxeruaren ustez, hortan, eh? energia berriztagarri, transizio eh, energetikoan. Bai, eta bai, eta biztan dena, ba, gure hautetxia da, garapen kontxeruen zat, Martin Bizota da, eta berakizu, lehen, lehen dakari orde da, helepen, beraz, importantia da, beratzat ere. Itz bat ere, eh, eh, aipatzeko, eh, garapen kontseiluak duen indaja hemen eh, Euskal Herrian, ez dela berdin beste Frantzia mailako eskualde edo EPCI batzuetan. Eta uste dut ere, ari zirela pixka bat mugitzen gauzak koordinazio bat baita eskualde mailan eta Euskal Herrian ere zerbait egiteko. Bai, baina ez egan beste eskualdiari, zeren eta bai sekretua da, kentzen du. ez, ez, ez, eran, no, no, no, ez, eh, eran, no, me, hola, erraiten dugu, barak izu euskuaraz erraiten dugu, beraz, nioz ez da Eta bai, bai eskualdean koordenarketa uh, ari da orain uh, eh, anturatzen, eta eh, guk nahi, genuke koordinaketa bak Gidaritza hartu. Hori da, hori da, baina ikusiko ikusiko, azteko ganduzu 2018an, lan hainitz bada, bereziki lehen zazpi labeteak eh, izango da aldaketa frango. Bai, aldaketa frango eta, eta gure urtea da. Eta jendeak deitzen ditugu berdin parte hartzera torduan? Ba, bai, enfin, bai. Pentsatzen dut uh, orain gurekideak, uh, eh, orain kondu hartu duten, ba, pedaz, ba, importantzia hartzen dugu. Nahi bauzu, gure kolektibitatea badugu eta orain ari gara uh, kolaboratzen haiekin eta bai, eturriko da pixkanaka, pixkanaka. Mireskera. Mireskera zuri, eh?